Hey there, you are listening to a feed from cchits.net, and this is the Daily Exposure Show for 10th January 2019. Today you can hear TD Depart Here by our official Seguro toque fondo, no sé por qué me escondo. Pensé que estaba bien y ahora sé que me equivoco. Quise ser feliz porque tú estabas ahí dar todo por ti, aunque el cielo estaba gris. Y a pesar que pasa el tiempo, yo te sigo recordando. Ni siquiera entiendo del por qué sigo cantando. ¿Por qué empezar de cero si puedo empezar sin ti? Tal vez dije te quiero, pero no te conocí. Luego tú dijiste que yo siempre fui el culpable. Luego me pediste que ya dejara de amarte te desconocía, a todos les mentías, decías que partías pero no te arrepentías. Yo puse de mi parte para bajarte la estrella y aunque me humillaras, yo siempre fui tras ella. Tal vez te rendías, tal vez no luchabas y mira quién diría que mis temas tú escuchabas, porque te perdiste, no estás en mis caminos, te solté las manos antes de quedar hundido, no entiendo qué pasaba, mi voz escuchaba cantaban mis canciones mientras yo por ti luchaba y yo me ahogaba, en las noches lloraba, no tenía las fuerzas para ver que te marcharas, yo te dije adiós pero te seguía queriendo, mientras tú me odiabas no lo estaba entendiendo, la culpa fue tuya y tu rencor guardabas, pero me di cuenta que pronto te enamorabas, luego tú volviste por no poder olvidarme, luego me pediste que pudiera perdonarte, te desconocí pensabas que lo haría, de mi vida te irías, porque tú volverías, esto es punto y aparte, mi alma no se estrella, pudiste ya olvidarme con otro ya te pensé que te rendías, pensé que no luchabas y mira quién diría que a mis brazos regresabas. Eras todo lo que quise y todo lo que tanto amé. Después de que te fuiste ya no supe si volver. Te juro que luchaba, no sabía qué pasaba. Tus lágrimas caían y no pude decir nada. No puedo olvidarte ni con días ni con daños. El amor crecía y dependía de los años. Recuerdo que soñamos, sonreímos y jugamos. Luchamos contra todo, pero luego nos juzgamos y ya nos perdimos. Sigue tu camino. Yo olvido tu promesa de por siempre estar conmigo. That was by our official It was a Creative Commons by attribution, non-commercial, no derivatives licensed track.